Otsaiaren lehena da gaur, hogeita bat urte betetzen dira 2002an gorko egunez Espainiar gobernuak behin betikot zerbitzu militarra eta haren ordez sortu zuen ordezko zerbitzu sozialaren intsumisioa despenalizatu zituenetik. Bertzeitz batzuetan, duela hogeita bat urte utzi zion joateak derrigorrezkoa izateari eta intsumisioak legezkanpokoa izateari. urte hurren hau profitatuz Euskal Herrian intsumisio mugimenduak izan zuen ibilbidea oroituko dugu gaurkoan eta Bilboko KEM kontzientzia eragozken mugimenduko ordezkari batekin mintzatuko gara emankizunaren bigarren zatian intsumisioa despenalizatu izanak ekarri zuena eta gaur egun antimilitarismoa zertan dena aipatzeko. Ongi etorri atzera begira emankizunera. Aimar Lopez naiz eta izenak dioenez astero astero historiari begira jarriko garantxeta eta irratian. Gure iragana ezaguturik hobeki eginen baitugu aitzina. intsumisioari buruz mintzatuko gara gaur, baina bereziki Ego Euskal Herrian, frankismoaren bukaeran eta gaur egungo monarkiapean, Espainiar soldaduzkan parte hartzeari iuko egiteari buruz hariko gara. Euskal Herrian intsumisioa frantses eta Espainiar armadeen sorreratik existitu da, eta bereziki lehen mundu gerla garaian Ipar Euskal Herrian egon zen mugimendua ipagenezake. Zazpimila intsumiso eta desertoritik goiti kontatzen baitira, eta barnekaldeko kantoian hitzetan gehiago izan ziren intsumisoak gerlara joan zirenak baino. Mila bederatzeron da iruro gehi Balentzian, Espainiar Estatuan, PP izeneko militantean arkista batek zerbitzu militarrera joateari uko egin zion. Atxilotu, epaitu eta emezortzi hilabetez kartzelatu zuten. Kartzelatik ateratzean berriz ere uko egin zion zerbitzu militarrari, eta horren ordez, zerbitzu zibil bat herritanren arteko elkarlan sare bat antolatu zituen langile auzo batean, nola baiteko auzolan sare bat. Berriz ere atxilotu eta legiora igorri zuten. Bere ekintzak jasotako zigorrek eta sortu zuen zerbitzu zibilak beste hainbat gazte inspiratu zituen Espainiar estatuan zehar eta Euskal Herrian ere. Mila behatzerun da Nafarroan, gazte katoliko batzuk antolatzen hasi ziren kontzientzia eragozpenaren inguruan, eta mila behatzerun da lehen biltzarra handia egin zuten araban. Urte horretan hasi ziren ego Euskal Herriko hiriburuetan antolatzen, kem, edo gaztelerazko mok sigelenpean. Propaganda egiten hasi ziren, eta lehen atxiloketa eta zigorrak ere Laurogei garren amarkadan zehar mugimendua ideologiko kizeazten hasi zen, eta mila behatzireunda laurogei talauan mugarri handi batera iritsi zen. Espainiar gobernuak alderdi sozialista buru zerbitzu militarraren aurkako kontzientzia eragozpena legalizatu zuen, eta soldaduzkak irauten zuen hilabeteetan lan sozialak egiteko aukera eman zen. Hala ere, mugimendu intsumisoak ez zuen konponbidea uontzat eman, lan sozialak egin ala ez norberaren autopolitikoa dela, baina soldaduzkaren amaiera aldarrikatzen segidu zuten, eta kartzelara ez joateko lan sozialak egiteari uko egin zioten. Mila behatzen da laurogeita zazpirako, hogeita bi mila gaztek aldarrikatu zuten zerbitzu horori kontzientzia eragozpena butun bidez, eta Espainiako gobernua debordatua zegoenez, denak automatikoki salbuetsi zituen zerbitzu militarretik. Urte hauetan sartu zen Espainiarrestatuan naton, Ego Euskal Herrian kontrako mugimendu bereziki azkarrarekin, eta honek intsumisoaren aldeko iritzia ospotu zuen, injustizia bezala ikusi baitzen, Ego Euskal Herrian ezezkoak irabaziarren naton sartu izana. Intsumisioarekin loturik eta haren alde musika asko egin zen urte horietan ere, Lau minutu barru bueltan gara, bitartean kantu horietako bat, kojon prieto iloz guajalotez taldearen insumision. no lo vas a Mi sargento, mi sargento se me cayó en Chile. Di que no, di que no, que la mili no me gusta y que a mí nadie me asusta. Lo que yo quiero es vivir. Insumisión, sumisión la cuerda me gusta mogollón. Insumisión, insumisión, y al sargento que lo tiren al pilón. Luego te vienen los jueces que te meten al talego, que te comes un marrón. Que se los lleve el diablo, hijos de la cigorría. Que se vayan a la mierda, que nos vamos de merienda y que viva el vacilón. ¡Y viva el amor! sales del rebaño eh. y no te va el uniforme. Me tira la sisa. Vete directo al morro vamos pues. Y si no vete a caquichas que te informan y te explican lo que es la insumisión. Ya toman nota, escuetes. Y devuélveles la carta que la mil y no te encanta, simplemente mandan una carta. Kojon preto y los guajalotes taldearen insumisión kantua entzun berri dugu. Intsumisioaren aldeko mugimenduaren ere serki bat bihurtu zen kantuetako bat. Intsumisioaz eta kontzientzia eragozpenaz ari gara gau rantxeta irratian atzera begira eman kizunean. eta lauro gehi tamargarren amarkadetan Euskal Herria goitik behera zeharkatu zuen mugimendua baita. Aipatu dugun kontzientzia eragozpen mugimenduaz gain, intsumisioaren aldeko beste mugimendu eta eragile batzuk ere sortu ziren, batzuk lokalak eta beste batzuk nazionalki antolatuak kakitzat izanik aietako nagusiena, ezkera bertzalearekin lotura zuen mugimendua. Eragile hauek ekologistekin, luklearreen aurkako mugimenduarekin, LGBTIQ plusen aldekoekin, feministekin edo gaztetxeekin harremana ere saretu zuten, eta markada hauetako Euskal Herriko herri mugimenduaren engranaia bat gehiago bilakatu ziren. Intsumisioaren aldeko autua egiten zuten gero eta gazte gehiagok, eta laurogeita amargarren amarkadan gobernuak asko gortu zuen errepresioa. Epaitegi zibilen esku gelditu ziren intsumisoen kasuan, intsumisoen kasuak, baina aldi berean zigorrak urtebetetik, lau urte, bilabete eta egun batekoak izatera pasa ziren. Alderantziz, soldaduskaren iraupena amairu hilabetetik bederatzi hilabetera laburtu zen. Zigorren gogortzeak ahatik ez zuen intsumiso kopurua apaldu, kontrara, elkartasuna eta egoeraren ezagutza handiagoa ekarri zuen, mugimendua nabari indartuz laurogeita margarren markada hasierako urteetan, ego euskal herriko presondegiak intsumisoz betetzen hasi ziren, eta haien artean saretu zantolatu zituzten protesta eta gose grebekin egoera karrikan ere ezagutaraztea, eta lehen gradutik bigarren gradura pasatzea lortu zuten adibidez, mila da laurogeita maikako udan, iruñeko kartzelan. urte berean golkoko gerla hasi zen, eta ara destinatuak ziren hainbat soldaduk kontzientzia obiezio aldarrikatu zuten fregata militarretan bertan. Atxilotuak eta epaituak izan ziren, desertzioaz leporatudik. Mila bederatzeron da laurogeita malauean, lau mila entxumiso inguru zeuden Espainia estatuan, haietako eunda laurogeita zortzi preso. Iruñeko espetxea zen estatu osoan intxumiso gehien zituena, berrogeita segi intxumisok gozegreba abiatu zuten bertan laurogeita malauan. Ego Euskal Herria eta bereziki Nafarroa ziren intsumiso gehien zituen eremua. Eta ego euskal herrian hain justu, mila bederatzireunda laurogeita maseiaan, erriko etxe batzuek eudima izeneko elkartea sortu zuten, intsumisoen alde implikatzen ziren udaletxeak batuz. Ego euskal herriko bosteunda hogei udalerrietatik eunda berrogei batu ziren bertan, eta beste hainbatek ere intsumisoak babesten zituzten, neurri berezidik hartu ez zuten arren. Eudiman zeuden herriko etxeek ezizkioten armadari, herrian soldaduzkarako adinean ziren gazteen daturik ematen, intsumisoi laguntza juridikoa ematen zieten, eta euskaren ordezko zerbitzu soziala herrian plantan emateari trabak ezartzen zizkietan. Honen ondorioz, hauzapez epaituak paituak izan ziren, Euskal Herrian intsumisoekiko zegoen elkartasun zabalaren adibide argia da eudima. Mila behatzerunda laurogeita seitik aitzina bertzaldei, Iparra Euskal Herrian ere hasi zen modua palagoan intsumisioaren aldeko mugimendua. Patxa mugimenduko militante ugari intsumiso izan ziren eta presonde giratu zituzten, eta hietako batzuk greba baten ondoren askatu eta kargurik gabe aske utzi zituzten. Patxak harremana zuen Ego Euskal Herriko kakitzat intsumisoen mugimenduarekin, baita jarrai ezkera bertzaleko gazte antolakundearekin ere. Jarraik historikoki jarrera ezberdinak izan zituen soldaduska eta intsumisioarekiko, baina patxaren kanpainaren momentu gorenean, mila behatzerun da laurogeita intsumisoaren aldeko jarrerak nagusitzen ari ziren antolakundearen baitan. Mila behatzireun da laurogeita amaseiko otxaian desagertu zen behin betiko zerbitzu militarra frantses estatuan, Jacques Chiracen agindupean. Ipar Euskal Herriko intsumiso mugimenduaren lekukoa demoek hartuko zuten, intxumisoek hasiriko desobedientzia zibilaren jarraipenari ematen eta Ipar Euskal Herrian ez ezik, Frantxez Estatu osoan ere intsumisioaren alde eta zerbitzu militarraren aurka mugimendua eta kontzientzia bazegoenez. ez, MC Solar, Raga eta Kerry James raplari eta rege taldeen Raga eh, Jam kantua entzunen dugu orain antxeta irratian. Bos minutu barru bueltan gara. con power con con con power do my way way way transgéding 9 respect pour le 501 qui de Baleski Et Zarmaki, voici un best G, Daddy Mori Hey hey hey Lord of mercy, now biddy dibby dibby dibby boss a pain. Reggae music, my name is Tim. Reggae music, never the girl. Reggae music, hey. Reggae music, man, man, man. Reggae music, my name is Tim. Reggae music, never the girl. Reggae music, hey. c'est faisable, t'es pas pas de colère, de colère dans la mer. bien plus dangereux qu'un cocktail molotov. A tuer des hommes, des femmes, des enfants, des requins, des pop Armes virées, des authentiques, on dit qu'elle perce chaque étoffe. Né dans le pays du Nobel de la paix, André Issakarov. À l'est, à l'ouest, au nord, au sud, pour la mort, on innove. Pour te mettre dans un sac qui sera mis dans une alcôve. Dans tous les pays de la terre, on connaît bien la Kalachnikov. Le bel Kalachnikov, même si tu parles Wolof. Donc même que les militants, pas les militaires, pas les colons, pas les colonels, pas les colonies. Que les militants, pas les militaires, pas les colonel, pas les colonels, pas les militants, pas les militaires, les Que les militants, pas les militaires, pas les je ne veux pas aller en service militaire. I'm lock some. Bizi Solar, Raga eta Kerry Jamesen Raga Jam kantua entzun berri dugu Frantses estatuan ere mugimendu antimilitaristak eta intsumisioaren aldeko iritziak existitzen zirela ikusten dugu eta ba, akaso mugimendu antikolonialistarekin zer ikusia zutela ere entzun dugu. Euskal Herrira Espainiar Estatura itzuliz, mila bederatzireun da laurogeita maseirako berriz ere kudea ezina bilakatu zen egoera Espainiar gobernuaren zat. Ordezku zerbitzu sozialean ez baitzen kontzientzia eragozle guzientzako lekurik. Nafarroan adibidez, gehiago ziren kontzientzia eragozleak soldaduzkara joan zirenak baino. Eundogeita mar mila ziren eragozleak estatu osoan. Intsumiso izegokien kartzela zigorraz gain, lau urteko zerbitzu publikoko inabilitazioa ere jasotzen zuten. Baina Euskal Herrian, instituzio publiko gehienek, baita Euskal Herriko Unibertsitateak ere, ez zituzten inabilitazioak aplikatzen. Ejertzituaren profesionalizazio totala iragarri zen 2000 irurako, soldaduzkaren azken arnasak ziren, baina oraindik eunka intsumiso preso ziren eta milaka ziren prozesu judizialetan. Mila behatzerun da laurogeita emezortzitik bi mila batera azken presoak izanen dira espetxeetan eta gero eta gazte gutiagok eginen dituzte soldaduzka zein ordezko zerbitzu soziala. Bi mila batean sartu zen kuarteletara soldaduzka egin zuen azken belaunaldia eta zozketatutako laurogeita amaika mila gazteetatik bos milak bakarrik egin zuten soldaduzka. Defentsa ministeritzak bertzalde eunda bi mila soldadu profesionalen beharra aurre ikusten zuen ordurako eta hogeita mila postu huts zeuden. Oraindik espetxeetan inabilitaturik edo epaiketa zai zeuden lau mila entxumiso amnistiatu zituen Espainiar gobernuak. Azkenik, 2002ko txaiaren batean duela hogeita bat urte desagertu ziren betiko soldaduzka eta ordezko zerbitzu soziala. Errelato batzuek natoreen eta Europar batasunarekin loturiko modernizazio batekin lotzen zuten hau, argi dagoatik mugimendu intsumisoak eta kontzientzia eragozpenak ezinbesteko papera izan zutela soldaduzkaren desagerpenean. Gainera, natoko kide batzuek Norvegiak kasu zerbitzu militarra kontserbatzen dute gaur egun oraindik. Herri mugimenduaren garaipena izan zen duela hogeita bat urte soldaduzka desagertzea, Geroztik, erritmoa apalagoan bada ere, Euskal Herrian mugimendu antimilitarista aktibo egon da, eta kontzientzia eragozpena eragozpen fiskala bilakatu da. Zaila egin daiteke soldaduzkarik gabeko herrialde batean mugimendu antimilitarista oraindik aktiboa izatea, baina bilbo inguruan bereziki oraindik garrantzia handia duen borroka bat da. Bilboko kontzientzia eragozpen mugimenduko kide batekin bildu gara, alde zaharretik karrika batzuetara dagoen bakearen etxean. Aprobetsatzen ari gara, duela hogeita bat urte, ba, intsumizioa despenalizatu zela eta soldaduzkari amaiera eman ziola Espainiar gobernuak, zu gara hartan oraindik diketzinen kemeko edo intsumizio mugimenduko partaidea, baina zuk horitzapenen bat duzu egun hoiena edo nola kontatu dizute zurekideek, zure ingurukoek, gara hori intsumizioaren garaia bera edo bukaeraren garai ba agian txu hori. Bueno, ni justo eh neukan ustuta ama edo Amair urte inguru eta bueno, ez daukata horitzen, o sea, ez dakot horimen oso handia, ba igual hori eh, eh sonatzen zidan hori ser eh, sen soladuska, igual en eh, ire anai nagusiaren beldurrak hori e, deialdi hori haigatuko zen ala ez, eta bueno, eta hemen e, mokean, bai, hitz egiten da asko garai eh, hori buruz, eta, bueno, e, aipatzen dute, ba, ia igual mm, gure kanpainetatik igual ba, irabaz, e, irabazketa bat be, bezala ez dakit, e, la gran victoria edo. Ba, e, eta izan zen, bana, ba, urte asko, e, adarra jotzen eta ekintza zuzen asko egiten eta, bueno, e, kartzer zigor asko jasotzen ere bai, ba, kampaineri e, aurrera ateratzeko. Orduan bai, e, gaur, e, gaur egun ditugun erronkak, e, erronka oso oso handiak dira, eta igual mm, zaiago igual dira maigainan jartzea, azkenean igual el soldaduzka ba, guztionetzean jotzen zuen, e, eta gaur egungo e, militarizazioa ba, igual ez da hain esplizitoa, baina bueno, e, bai, komentatzen da, azkenean hori, horre ere bai, pues, bueno, asko ikasi zuen mugimendua, ezta? gaur egun dituzuen erronka kaipatu dituzu eta geroago sartuko gara hoiei buruz ba luzeta zabalitze egiteko aukera izanen dugu baina errandiguzu 12 13 urte inguru zen euskala 2002 horretan e, amaiera eman zitzaioan karai horretan zu geroago sartu zinen eh, moken nola eraman zintuen ba zu gutxi gora beraz dinekin eta eta zerk eraman zintuen mugimendu antimilitaristan sartzera <laughs> Bueno, el que la de bai. Ba, bueno, e, nire, nire, nire, nire mobietan, ez da, baina, bueno, e, batez be, ba, hori, e, antimitarismoa lantzeko nik uste dute talderik egual e, gertuena, eta honen azera niretzat, eta gainera, bueno, esagunak nituen, eta, bueno, poliki-poliki, ba, nituen gogoak e, kintze zuzenak ez violentoak egiteko, eta, ba, ikusi nuen zela, talderik iguala aproposena gaiak hori, e, gaiak, e, bueno, gai horiek e, lantzeko. Eta, mm, Eh, bueno, zein zen beste galdera. Eh. Bai, ez ea din ingurutan edo sartu. Bueno, ni sartu nintzen, no, nint dela ma, maika urte edo, orduan ba nituen ezakite eh, hogeita iru e, eh, urte edo. E, eta bueno, e, ikusi nuelako ba, e, gaur egun ba, antimilitarismoak e, zenuz, e, zenukala zer esan. Eta zeukalako ere bai ba, kristongo erronkak bai armagintza armagintzari begira, bai mm, militarismoari ja konkretuki begira, bai banka guk deitzen duguna banka armatua iri begira ere bai, e, eta bueno, gero gaur egungo antimilitarismoan ere bai bat sartuta dago delako, ere bai ba ekolo, e, ekologista, o ekologista, borroka feminista, orduan, ba, hori, eh alderretatik ba nik uste nola, ba, zela lekurik egoela proposanena borroka horiek eh, aurrera amateko. e, gaur goizean, e, elkarrizketa grabatzen ari gara e, mangizun hau emititu baina astebete inguru lehenago, gaur goizean zuen mugimenduko bikidek epaiketa bat izan dute Bilboko epaitegietan, duela urtebete pasatxo botako izenpean egin zen ekimen baten inguruan, ba, zeinetan Bilboko gobernu militarra eraisten zela irudikatu zenuten, zerraldarrikatzen zenuten ekimen horrekin, okertzen ez banaiz duela iabete batzuk berriro egin duzue antzeko ekimen bat, ezta? Zer, zer irudikatzen duzu edo zer aldarrikatzen duzu bota kuartela kanpaina horrekin, dinamika horrekin? Bueno, eh, lehenko argi dago, ezta? eh, kuartel hori eraiz, eh, eraizketarekin hasi gara eta jarraituko gara, eta bueno, eh, hor, eh, zuke eh, oso ondo aipatu duzun moduan, eh, eh, pasaren urtean egin genuen ekintza bat, eh, gaur e, pait, e, eh, paiketa bat eh, izan dugu eta mm, talde kide bi e, paitutak izan dira, e, kartzel zigorra eta izuna eskaira Eta, bueno, guretzako hori e, zeinale mm, bat edo, bueno, keinu bat da, estatuaren keinu bat da, ezta, zertarako, ba, igual guk e, edo beldurra zertzeko eta e, guretzako argi dago mm, bidea izango dala, behin da berriro e, ekintza zuzenak ez violenteak egitea. Eta, bueno, e, eh, kampainaren barruan zela aldarrikatzen dugu, ba, batez be, e, lehenengo eta behin, e, salatzea e, munduko edo mund, ikusten dugun ditugun gerrak hemen hasten dira, e, instalazio militarren hoietan hasten dira, ere bai beste lekuetan adibidez armagintzan, eta ero mm, beste lekuatzen ere bai, baina batez be, instalazio militarretan, orduan, e, gure ikuspuntutik e, e, geldi, oza, gerra hoiek e, geldierazteko ba, instalazio militarrak hoiek ez desagertu egin behar dira. Eta beste aldetik ere bai, ba, justo ere bai gaur egun krisi, krisianekin, ba, uste dut, dela e, oso violentoa, ba, iralako hausoa, E, galtzen ari duela 6.000 eta bosteun metro karratu ze mm, hamen justo joan daigareko kartela, ba, despasa hori betetzen duelako. Mhm. Hora itarazten dugu gure entzulentzat iralako auzo aipatzen duzu, joan de gara ikarrikako kuartela, e, kuartel hori bilboko ba, kuartel militarra, gorpen militarra da, eta e, intsumisoen mugimenduak ere historikoki bere jo bezala izan du, eta emankizun honetan aipatzen ari garen 2002ko otxai horretan, e, intsumisioa despenalizatu eta soldauzkaria maiera eman zitzaionean, ba, e, mokeko kideek mm, besta batera irudikatu zuten kuartel aurrean, ba, ospatzeko soldaduzkaren amaiera. Itzuli gaitezen e, gaur egungo antimilitarismoa ipatu duzu, itzuli gaitezen horretara, zuen urteko erronka nagusietariko bat ere eh, eragozpen fiskala izaten da, ez da, e, kontzientzia eragozpenari buruz ere hitz egiteko aukera izan dugu emankizun honetan, eta eta hori agian entxumisioa edo kontzientzia eragozpena eragozpen fiskal bihurtu da gaur egun agian, azaltzen halko zen ze zehazki zer den, era ospen fiskala, zein den zuen jarduna alduzun moduan? Bueno, ba, orain dira bost edo zi urte ez, dat, oso ondo goratzen, baina sortu genuen plataforma lehenengo bizkaia, bizkaia eh, bueno, e, bizkaia arloan, esango dugu, edo, eta gero, ja, Euskal Herria mailan eta bueno, plataforma hori barnean e, eskatzen duguna edo aldarrak duguela da e, eskaintzen dugu eh biztan lehi e, e, eh, zibila iteko erra, oso erraz bat dela gure eh, zergen aitorpen agitrakoan, ba, eragozpen fiskala hau egitea, eh, pizka, bueno, e, estatuari adirasten ba, ez dugula mm, parte hartu nahi, hori, ba, e, gure zergekin, eh mm, mm, diru edo no da, mm, eh. bai, dirustatzen ejertzitoa e, edo beste e, aktivitate eta programa eh nola san destruktiboaz edo mhm. e, dausenak, bai. E, bueno, eta horren inguruan da e, gure igual e, gure kanpainetatik e, ia indartzuena ah, bai botako artela eta bai eragozpen fiskala eta mm, daukadan igual berritasun oso handia dala urtero irekitzen dugula bulego bat non laguntzen diogu biztan lehi bere aitorpena, ez zergen aitorpena idea eragozpen fiskala, oza, eragozpen fiskala erekin. E, Antxeta irratia endaiako irrati bat da, Ipar Euskal Herrikoa izan arren Ego Euskal Herriko leku garitan ere mititzen dugu, eta gure entzuleak Ego Euskal Herrian leku haunitzetan daude, e, aietako batzuek ere gozpen fiskala egin nahi balukete, e, ze aukera lituzkete, bai zuen kasuan Bilbon edo Bizkaian, e, hemen ere izanen ditugulako entzuleak, baina agian Euskal Herriko beste leku batzuetan ere, zein da desmartxa, zein da prozedimentua. Hori, eh, hor, eh, kontuan hartu behar dugu, ze ze realitagoa da den e, eh, pertson hori, ez da, azkenean e, eh, zer gehi begira, bade, e, foru aldo hondi bakoitza dauka bere sistema, orduan ez da, bera bizkaitarra, gipuztarra, e, o, alakoa izatea, ez da, edo ja, ez dakit, e, ja, iparralekoa izatea. Orduan, leheneko min, igual argi izan behar du, e, nolakoa den bere pro, oza, prozesu hori, en, nola hasten den. Adibidez, bizkaitan, bizkaian badakigu, e, ziriburroari ez zet esan behar diozula, eta daukasloa ep bat mm, zure proposamena botatzeko administrazioari. Orduan, e, hemen oso argi daukagu funtzionamendua nolakoa den, eta eh, argi daukagun ze paperak eskatu behar ditugun biztanleari e, kartzeko bulegora, eta hemen e, eragozpen fiskala sartzeko. Mm, lurralde bako ditzen, guk e, beti zaten dugu, ia, lurralde guztietan dago esela e, kolektibo non egiten duten eragozpen fiskala, eta izango zen kolektibo hoiei e, urbiltzea behin. E, eta gero hori, ba, ikustea zeintzuk diren zehaztasun administratibo hoiek, eta eta ikustea, baina ia luar guztietan errez da. Ba, akigu, estatu mailan adibidez, mm, askoz be, zorrotzagoak direla, e, ba, hori, ikustakoan. Eta, igual, aholkurik eh, handien izango zen, ere bai, ba, ia desodintza zibil guztietan, edo kintza guztietan bezala, e, ondorioak ere bai kontuan hartu, zergatik, bueno, azkenean e, ia kasu guztietan e, bai e, e, gero eskaera bat egiten dau e, estatun bu, estatutik, zeren ikusten dute da, zela, dagoela akatz bat zure aitorpenean. Orduan, ba, hori, kopuru hori, e, oza, zuk, e, egiten duzunean erakospen fizela, kontuan hartzen duzu kopuru bat. Zea, zenbateko dirua, eukuzu, eskatuko duzu, ez bideratzea, Eh, ejerzitoari edo armagintzari edo orduan kopuru kalkulatzeko ba kontuan hartzea ze, mm, gero eskatzen badizute edo tal ea e, jaso alduzun edo jasangarria izan e, leikela ez kantitate hori. Ari zintzo horrek zer dakar karpetan, amodio gutu nik kiretan, militarren ohar bat bitxia benetan, bidali duen ari era bueltan, natural sentitzen dut egiten dudana, eta naturalegin egin sentitzen dudana, intzumiso egin naiz hori dana, Aztu gabe guztioi joi musu ondibana Nigarrez ari zara ama maite hori Ba omen beste aukera ugari Nola obedituko dioteroari Ez badizut jadanik obeditzen zuri Natural sentitzen dut egiten dudana Eta natural egin sentitzen dudana Insumiso egin naiz hori xedadana Aztu gabe guztioi musu handi bana Eneko lega maite beldurtia izi Aholkuak ematen ez adilasi Kartzelara noala diostak itxusi Etorra bisitan txorixotak guzti Natural sentitzen dut egiten dudana, eta natural egin sentitzen dudana Intsumiso egin naiz hori xedadana Aztu gabe guztioi musu handi banan onari zoli enek hartzelero Juezen sententzia txikien borrero Ezin hau zuain errez bihurtu numero Kantari esnatzen naiz goizero goizero Natural sentitzen dut egiten dudana Eta natural egin sentitzen dudana Intsumiso egin naiz hori xedadana Aztu gabe guzti joi musu bana. Aztu gabe guztioi musu handi ejerzitoa aipatu dugu luze zabal, baina Euskal Herrian eta ubein baina gehiagotan egonda debate publikoan armagintzaren industria aski importante bat ere badago, bai, ba bueno, armak zuzenean eraikitzen dituzten edo bueno, tankeak eta barre zuzenean eraikitze dituzten enpresak badirelako, baina baita ere, ba, ez dakit, ez, egazkinentzako gerra egazkinentzako zatiak edo gerra egazkinak berak eraikitzen dituzten enpresa ugari ere badirelako, e, nolako garrantzia du gaur egun 2008an Euskal Herrian e, armagintza industriak? Ba, kristengo garrantzia dauka industria, hau azkenean armagintza hemen Euskal Herrian, e, gainera historikoki hartzen badugu, eta e, mendeak <laughs> e, atzera botatzen baditugu, ikusiko dugu, nola bari, e, Euskola bela izango, izan dutela gure, gure armak, orduan, e, horregatik e, uste dugu hemen gizarte osoa bai sindikatuak, bai e, eh, biztaneriak, bai mori, gizarte kolektiboak baukatela zer esan honen inguruan, azkenean e, hori, telebizten ikusten ditutun gerra horiek e, existitzen dira ba, armak dituzelako. Eta, karo, e, ba, igual hemen e, ikusten ditu ba, hoiek hemen ba, lanpostuak eta, bueno, honen arira, azkenean hori dirudu hori, ba hori, e, asko mugitzen duelako. Orduan, lehenengo eta behin ikusi behar dugu, eh, non dausen kokatu kututak enpresa horiek, eta poliki-poliki ba, ba gauze, bai gure kanpainak egiten, eta ah, ba, oso, igual famatuena, igual edo eh, aipagarriena da zapa, baina badauz beste batzuk. Eta gainera, dauz, asko, mm, igual ez, du, ez ditulua zuzen, zazkenean zapa, bere uneko euna e, ematen dio e, ejertzituari, do, armagintzari, baina ba dauz, enpresa asko, non daukate euneko berrogei, edo euneko hogei, edo euneko amarra, e, produkziotik, ez da, ba, ba aktivitate horietako. Orduan, Claro, e, oso saia da e, biztan lirien txat, ere bai oso saia da, eta bueno, hau da gure erronka ere bai, ez da, ba, gerota, gerota gehiago ba, ik, ikustaratzea zein den lotura. Igual daukagu e, beti mm, burminan e, e, gerrak e, joan behar garela Ukraneara, ero joan behar garela Siriara, eta hor e, ez dakit, baina askoz be erresa eta zaiagoa da aldi berean, ez da, ze hemen azten dira, hemen, hemen azten direlako. Gerrak hemen aizazten direla aipatu duzu lehenago banka militarrak ere edo aipatu dituzu. Em, banketxeen gian askoz ez ezaguna edo ulerte zinagoa da, ez? Banketxe batek ze rol gerra batean, ze ze rol armamentuaren edo ejertzituaren industrian, zein da zehazki ba hemengo banketxeek hor jokatzen duten papera? ba, eh, armak eta gauza hauek ez dira merkeak. Orduan norbaite jarri behar du edo aurratu egin behar du dirua. Eta hor bau de <laughs> bankuaren e, papera, ez da? Hemen, ere bai daukagu Euskola Bela eta e, igual aipatu behar da BBVaren papera. Azkenean, bankuetatik edo Espainia mailan BBVa, Euskal Banku bat, dauka armagintzan e, gehien di, mm, sartzen duen dirua bankua edo ez dakit nola, nola esan ez da. Eh, eta ez dute izkutatzen e, eh, gero ere bai dauz beste banku ba, batzuk Santander eta asko bueno, eta ia guztiak dauzkate baina adibidez banku hau kristongo irabazketak ditu honen inguruan Eta, karo, e, armagintzarekin bezala pentsatzen badugu, karo, dirua ez bada jartzen, armak ezin dira erosi, eta armak ez bada dira erosten, armak ez dira llegaz den, eta ez dago gerra. Ez da oso logikoa dirudi, baina ere bai e, saia, Da, orduan, adibidez, honen inguruan ere bai, dara magu, bestakit, igual, edo, e, BBU-ko, BBU-aren ekintzaile batzarran, e, ekintza zuzenak egiten, eta, bueno, Bere gainean fokua jartzen Bilboko bakearen etxean ari gara egiten elkarrizketa hau, eta hemen, ba, zuek, e, eh, kenmok bezala egiten dituzuen ekintzetako materialaz gain, e, eh, sinkuartel konpartxaren eh, dekorazio koloretsuak ere ikusten ditugu leku ezberdinetan, zuek, e, bueno, sinkuartel konpartxare bazaretelako, azaltzen halko zenuke, labur-labur zer den sinkuartel, eta ze funtzio duen, e, ba, mugimendua egotea batetik, eta bertzetik, ba, konpartxa honekin ze funtzio duzuen, agian jende gehiagoren gana iristea, edo giro, festa giro horretan, ba, e, presentzia duen edo antimilitarismoak. Gauza asko edo betetzen ditu, ezta, da? Alde batetik hori, e, parrandan eta bilbo konpartzetan eta jendearen parrandan, e, bai, e, hori, politikoa eitea, e, alde batetik mesuarekin eta bestaletik ere bai jai ere du batekin, oza, batekin eta gero hori, e, gure barnean, azkenean geurekintzak, e, gero aktivitate politikoak ere bai, bat, kostatzen dugu de, dirua, ezta? Orduan diru hori atertzeko eh, erabiltzen dugu ere bai zinku artela, hori, Bilboko aste nagusian eta beste momentu batzuetan, ba, ba erresistentzia kaja hori sortze, lortzeko. Eta gero, bueno, eh poliki-poliki, ba, bai bere mok barnea, baina ere bai bere papel bakarra edo rol bakarra joan da sortzen, eta bueno, bere loki politikoa e, eta bere estiloa eta filosofioa eh, joan da pizkanaka pizkanaka garatzen. Eta gaur egun e, ikusten ditu bere ondoriak, ez eta nola azten nagusian mm, ia e, poliki poliki ba, orientimitarismo mesua eta beste mesu batzuk gero eta garatutu da, ba, dauzela. Mhm. em, azte nagusian bazuen mezua eta beste batzuk nola transversalizatu diren e, aipatzen duzu, eta lehenago ere aipatu duzu zuen mugimenduak, eta hau historikoki ala da, e, mugimendu ekologistarekin, feministarekin, eta beste hainbat Euskal Herriko herri mugimendurekin izan duen harremana, ez? Eta nahiko handia da, gaur egun nolako harremana duzue eta ze, ze garrantzi dauka ba beste mugimendu edo korronte politikoekin daukazuen harreman horrek antimilitarista bezala. Azkenean, bueno, e, guk ikusten dugun moduan, eh, antimitarismoa ez dauka zentzurik ez badugu e, pentsatzen zertan, zertan laguntzen du militarismoak ba, sistema ekonomiko batzuk e, mantentzeko, sistema, bueno, potere sistema mantentzeko, ere bai, eta e, konsumo sistemak ere bai mantentzeko, ez da? E, eh, azkenean, e, eh, amen, pentsatzen bago izenan, e, deitzen da, Departamento de Defensa, da Ministerio de Defensa, eta zertan defentzen dute, baina, bueno, igual, biztanleri batzuk uste dute, biztanleriak, ez da, biztanle, defetzen, defendatzen dutela. Baina, e, egia esan, e, bakigu, defetzen dutena, da, Repsol edo enpresa pribatuak, e, e, beste herrialetan mm, e, eh, ez dena politika estraktibistak e, eh, e, posibleak egiten dituen den regimineak e, eh, defendatzea edo enpresak, ez da? Orduan, e, nik uste dut, oroko hartasun batean pentsatu behar dugula, hori, e, antimitarismoak e, implikazio oso importanteak, zera azkenean da, gizarteak ere bai oza, antolatzeko eredu bat dela. Ez dela inzimplea hori gerra geldiraztea, armak bertan bera ustea, ez, e, baizik eta hori militarismoa presentzia dauka proiektu e, ekologiko e, oso txarrak dira, diren proiektu eh sondia, que empresa potenta, esa que defendatzeko sistema, azkenean, bueno, zer ikusi dauka, eta, bueno, adibidez, feminismo aldetik, feminismo aldetik ere bai, e, nola antolatzen ditugun, zadugun gure gizartea, eta matxismo hau ere bai e, eh, zer ikusi handia dauka militar pentsamenduarekin, militar organizazioarekin, bueno, antola, antolakuntzarekin, e, eta horregatik ere bai, e, bertan bera geratzea eskatzen badugu sistema hori ere bai, ba, feminismoarekin bat egin behar dugu eta honen inguruan igual e, berriare, berririk e, aipagarriena da e, bakearen etzean ere bai bertan sortu orain dela uste dut urte edo gehiago sort, igual gehiago bai, bost urte edo, sortu zan armi arma. Bilboko talde feminista, oza, lehenengo talde feminista eta antimilitarista. Eta, bueno, bere berekintzak egiten duela eta argi dago beraz e, ba bizitzako edo munduko esparru guztietan militarismoa transbertsala den bezala borroka antimilitarista ere nahiko borroka transbertsala dela e, ba arlo guztiak eta borroka arlo gehienak e, zeharkatzen dituen borroka bat dena dela zuena 2023an gazte edo ez gazte batek e, borroka antimilitaristara batu nahi badu edo horrekin pentsatzen ari bada ba gastu militarrak e, eta gauza guztiek asaldatzen badute, ze aholku emanen zenioke nola batu daiteke zuen borrokara. Ba, lehenengo eta behin hori, bere herrialdere begira eh, informazio hartu, eta kolektibo baten, oza, kolektibo antimitaista edo beste kolektibo baten dagoen ikala ez, bere, azkenean, borrokaia mm, simple hartuta ja gogorra delako, orduan, alik eta erosoa izateaz gain, oza, izateko. Orduan, e, baina, bueno, adibidez bilbotarra basaetela, edo basaete, ba, hemen, e, ba, gure elbi elektronikoak, eta horre, bai, batzutan jasotzen ditugu korreo bat, e, ba, hori, informazio askatzen, eta ean hori antolatzen garen, guk adibidez hemen, astero egiten du asambladak, eta asambladatik irtetzen dira e, lan eta ekintza guztiak. Orduan, zer behar da, bari, gogoak, berdin adina, ez, ez dago, ez gazte <laughs> ezar hemen, e, gogoak, eta, bueno, <laughs> hori, gogoak igual, azken, lehenengo za, bai, gogorren izango zen gogoak. Bale, ez dakit bauzun besterik gehitzeko, azken hitz bat edo, Bale, ba, mi esker gorkoan gurekin solasteagatik, ba, pixkat e, eh, boro biltzeko, ez da, e, eh, ziklo hau, ze begirada historikoa eman diogu antimilitarismoari, Euskal Herrian, ba, akaso mugimenduarekin izan zuen bere hasiera, irurogeita margarren amarkadatik aurrera, baina gaur egun oraindik oso presente segitzen duen mugimendua da, eta eta hori Milesker esker gurekin egoteagatik gorkoan. Ha, eh, mi esker Thank you. mila behatzeron da irurogeita mekatik bi hogeita irura, forma eta borroka moldez berdinekin Euskal Herrian arras presente den borroka eraman du eta darama mugimendu antimilitaristak. Intsumisioak bi belaunaldi gazte mobilizatu zituen laurogei eta laurogei tamargarren amarkadetan, eta mobilizazio eta engaiamendu masiboari esker birritan lortu zuten legea aldatzea. Azkenik, zerbitzu militarra desagerraraziz. Nagusiki Ego Euskal Herrian eta Espainiar Estatuan nabarmendu bazen ere, Ipar Euskal Herrian ere oi hartzuna eta parte hartzea izan zuen intsumisioak. Musikarekin ikusi dugunez, herritarren babes zabala jaso zuten intsumisoek baita instituzioen aldekoa ere, Eudima elkartean batu ziren herriko etxeen laguntzarekin herri batzuetan belaunaldi oso osoak izan ziren intsumiso edo kontzientzia obietore, gazte bakar bat ere soldaduzkara joan gabe urte batzuetan. Ego Euskal Herriko instituzio handiek ere epaitegiei plantu eginez inabilitazio zigorrak ez zituzten aplikatu eta intsumiso zigortuei funtzio publikoan lanean jarraitzea albidetu zieten. mila hogeita biko txaiaren lehenean duela hogeita bat urte Espainiar gobernuak behin betikotz deusestatu zuen soldaduzka, haren ordezko zerbitzu soziala eta modu berean intsumisioa despenalizatu zen. Oraindik epaiketa zain edo kondena bukatzen ari ziren lau milatik gora intsumisoak amnistiatuz. 2002ko txaiaren lehenean, besta bat antolatu zuen kontzientzia eragozpen mugimenduak Bilboko joan de garaikarrikako gobernu militarrean. Historikoki haien jomuga izan zen kuartela itzinean ospatu zuten haien borrokaren garaipena. Biara landa baina mugimenduari berrasmatzea egokitu zitzaion soldaduzkara joatea iraganeko kontua zen Euskal Herri batean, borroka antimilitarista egiten jarraitzeko. Geroztik, joan de garaikarrikako kuartela erregularki da haien jomuga oraindik, gastu militarra edo egoitza horrek bilboko hiriari kentzen dion espazioa salatzeko. Mugimenduaren kanpaina nagusia baina, urtero, zergak ordaintzeko momentuan garatzen duten eragozpen fiskalaren kanpaina da, haien egoizket haien egoitzetan irekitzen dituzten bulegoetan herritarrei errenta itorpenean dirua gastu militarrera ez bideratzeko eskaera egiten laguntzen diete. Armagintzaren eta gerlaren industriak indarra handia duen Euskal Herri honetan, haren aurka borrokan jarraitzen dute antimilitaristek soldaduzkaren amaieratik hogeita bat urtera. Onaino aste honetako atzera begira emankizuna. kizuna helduden astean ikusiko dugu elkar, leku eta tenore berean. Mila esker hortxe izateagatik. Seeing you. out, uh, I think I'll see